Je tiens également à remercier donc toutes les personnes qui restent à la maison, qui contribuent ainsi à protéger les personnes vulnérables et à épargner le deuil à de nombreuses familles. Osasun langileak eta ospitaleko garbitzaileak eskertu nahi izan ditu prefetak, baita konfinamendua errespetatzen duten guztiak ere, hori erranik, paskoko asteburu luzea kontrolez josina izuela azpimarratu du prefetak. Nous allons mobiliser des moyens importants chaque jour, 325 gendarmes seront mobilisés et chaque jour, 175 policiers euh, seront mobilisés. Bosteon polizia indar bidetan, bideetan, eun patruila eta berrogeita pundu finko izango dira zenbakiak eman ditu. Armadak segituko du ere gune desberdinetan ibiltzen, seinalatze lana eginez, arau hauste kasuen zat. Helikoptero bat ere itxas bazterrak eta mendiguneak kontrolatzeko izango da bereziki hortarako, baita txalupa pneumatiko bat, ere bainatzaileei legea oroitarazteko. Nous sommes pas dans une logique punitive avec le confinement, nous sommes dans une logique de sauver des vies. Biziak salbatzeko argumentuarekin behintzat legearen errespetu zohotz baten eskaera agertzen da hemen, zigortzeko ahalmena hor baita, bai poliziaren aldetik, baita erritaren aldetik ere. m'a dit qu'elle avait euh, beaucoup d'appels euh, de personnes qui euh, signalent à la police des voisins qui arrivent. Eta badirudi, bigarren etxe bizitzetarat urbildu nahi dutenak urbiletik zainduak direla, konfinamenduaren ondorio bat ere, auzoak erne egun hauetan